Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Hello? Totoo ba yung sinasabi mo? Totoo ba yan? Nang exercise nakaka-atake ng puso? ano yan? Ano ba yan? Minsan na lang ako mag-exercise. Totoo ba? Ha? Anong sabi? Ang sabi? Atake raw ng puso laling, ganun. pag exercise Grabe, ayoko na na mag-exercise nga. Tayo na ka pa ba? Oo. Buti dumating ako, <laughs> kundi. Sabi sa akin, ano daw, kailangan ko na mag-exercise eh. Lako. Yan ang hirap. Hindi pa naman. Ha? Hindi pa naman kailangan. <laughs> parang, parang nag-aano eh. Late-late pa niyan eh. <laughs> Oy, nasa na yung box mo? Minsan na lang ako mag-exercise. Gusto ko ang Box! Yan ang muto. Gutom na ka. Eh. Gutom ah. na yun ha. Ah. Gutom na yun ha. Papunta na sa Di masentro yung ano mo ha, ah, picture mo ha katamaran mo ay Ay, sobra. bati mo naman yung mga OFW na. binabati ko nga pala yung mga OFW na mga nagtatrabaho sa ibang bansa, mga bagong bayani ng bansang Pilipinas. Yan, Sila ang nagpapataas ng ekonomiya natin at wala nang iba. yan, siyempre. Salamat po sa inyo. Ah, si Kuya Jobert po ang bahala magpatawa sa inyo, Saka magpapatanggal. siyempre, mga artista kasi ang mahal ng tax namin. Tsaka magpapatanggal ng ano ninyo, magpapatanggal ng lungkot nyo dyan sa ibang bansa. Panoorin nyo po lagi ang sagot ka ni Kuya Jobert sa YouTube. Lahat ng bansa makakanood yan. Ito kay Jobert, sabi ni Sean Benedict Dolor. Ah. Saan gawa ang panaginip? Ba, hindi naman ginagawa ang panaginip. Ang Ayun nga. panaginip ay nangyayari. Ano? Ano? Parang... Di ba? ang panaginip ay nangyayari at ito hindi ginagawa. Hindi, baka ma- mali kasi yung question niya. Sa saan gawa? O, Saan nangyayari? nangyayari ang panaginip? Ang panaginip ay nangyayari kapag ang, lal- ang tao ay natulog ng basa ang buhok. Kapag basa lang ang buhok na nanaginip kay hmm, Jobert? Naginip. At minsan kahit hindi basa ang buhok mo, tumutulong laway mo, napupunta sa ulo mo. Doon ka nananaginip. Doon ka nananaginip. Kay Jobert na ano, yung nightmare. Paano naman yung mga Huwag ka nightmare? magsipilyo. Nightmare yun, oo. Meron kasi naamoy mo hininga mo. Yun, saka kakapa nakakapanaginip ng masama, no? Oo. Tapos ka, Si Mark, pak! Naputol yung katawan. Naputol yung katawan. Sino ba yung tinitignan mo doon sa kabila? May sight nga dito ko, may stip. <laughs> may stip na ikaw. Parang eh. may naabang ka. Tayo. Wala akong inaabangan. Wala akong ano inaabangan. Nabubuhay nga ang dugo ko dahil ang dami nating audience from Manila! Woo! question na yun, saan gagawa ang panaginip? Binabati kayo mga nanonood sa akin dito sa studio na isang daan libong tao! Ang lakas ng mga palakpak, nabigyan ng t-shirt ah! Kung hindi mo binigyan yan, Kung hindi naman! Kaya mo na. Ang dami trabaho. <laughs> Ang dami dami trabaho. Ang ginagawa. Palakpak, palakpak. may tuto. Hindi ko magits yung basta yung panaginip na yan. Ano ba yung panaginip? Parang kaya nga, pag hindi ka healthy, sobrang nananaginip ka, eh, gumaganyan yung mata bago ka man naginip, gumaganyan yung mata mo pag tulog ko. pag nananaginip, Hindi, sabi di ba, pag nananaginip ang tao, gumagalaw ang mata. Di ba kay Jobert? Ito, hindi naman na naginip to eh. Ano? Pinakamot niya yung mata niyang kati. <laughs> Te? Okay, next question. Sabi ni Erickson Ramos. Oh, Bakit tayo nagpapatay ng ilaw pag natutulog? <clears throat> Parang Tama. episode na, yung episode to na ang, ba- ang tao ay nakakatulog na mahimbing pag walang liwanag. Ah. Kaya nga dapat natutulog ka sa ano eh, sa kahon ng sapatos eh. <laughs> Kahon ng sapatos? Sa kahon ng ref, yung malalaking kahon ng ah. ref, patong pa sa ibabaw ng kama mo yun. Doon ka matulog. Kaya nga huwag ka maglalag, magtatabi ng cellphone sa Oo. ano eh, sa tabi mo eh kasi pagka nag-ring 'yon, magigising ka hindi dahil sa liwanag, sa ingay. Hindi, yun talaga. Patayin mo lahat ng ilaw, patayin mo lahat ng nagiging sanhi ng ingay bago ka matulog. Oo. Ilak mo yung kwarto mo, lagyan mo ng tape yung mga daanan ng hangin. Ano question natin tungkol sa patulog? Tulog. Siguro mga tamad talaga yung mga, mga tamad yung mga eh. nagke-question tulog, ngayon. Tulog. Naka, nakakaantok tuloy yung mga question natin. Bakit nagpapatay ng ilaw? <laughs> Sino Bitoy! Ay, Ayan, meron na naman tayong Meron guest. naman tayong guest. Meron tayong Meron na naman guest. Alam tayong guest. Grabe, si Mang hindi kami Ellen. nawawala. Alam mo, sobrang, sobrang dami na naming guest dito. Dadaan lang yan, pero sobrang galing niyang Si Mang Alam niyo, sobrang daming guest na namin na nangyayari dito sa ano na to. Lahat ng guest namin dito, puro sikat. Ladies and gentlemen, Mitoy! Toyo G! Palakpakan naman! Salamat. Kaya sa niya, bibigyan ako ng ay, ano ba? Pagbilan mo nga, nung. Huwag nang bumili na kayo. Mitch, mga Sagot LP sa Joey. tabi ni Kuya Jobber. Yeah, eto, magaling to. Magaling to magot-sagot. Ay, ito, Tanong, tanong ito. Kuya. Then, nandito kasi, ito yung ano namin, sagot, ka ni Sagot ka ni Kuya. Jobber. Oh. Si kanina si Andrew E. Ay, kapon si Andrew E. Oo. Ito, subukan Ngayon, natin to. ah, eh, baka pwede namang tulungan mo si Kuya Jobber ngayon. Sagot. Oo, Oh, sagot sa game. Okay. Sabi ni Dennis, ay, daming baon dito. Dami. Sabi ni baon yan. Dennis, hmm. Be- Bebanco. Mm. Bakit ang kabayo, kapag sumipa, patalikod? <laughs> Pag ganyan. Dennis. Oo. Ito, disgrasya na talaga pagkakadaan ko. Tapos yung tanong to, hindi tinatanong to eh. Oo. Kasi alam mo ang kabayo, kaya patalikod ko manipa yan. Oo. Trader din. <laughs> ha? <laughs> Ikaw ba? Ano ba na Oo, oo. Kaluluwa. Hindi parehas ang labanan ngayon. Oo. Kasi sa mga animal may ganyan. Kaya animal, animal nga ang tawag nila eh. Ah. Rider yung mga kabayo. Ah. Ang galing mo doon. Oo, ayan. Ang galing mo talaga. Di Wala pa natin! tanong nyo? Hindi, meron pa. meron pa. medyo seryoso to kay Mitoy kasi Seryoso. ito, tanong ang puso to. All about love. All about, all about love. Seryoso. Sabi ni Adrian Vergara. May mga pangalan pa talaga. Oo, kailangan. <laughs> Kasi para Korte maano nila na ano. Anong magandang iregalo sa anniversary ng kasintahan nyo? Yan, kay Mitch. Actually, paring bong. Ang pangalan ba? <laughs> Adrian. Adrian. Adrian, hindi naman kailangan yung regalo talaga eh. Hmm. Uh, kung talagang anniversary, hindi kailangan. Basta kung talagang may simple, kung ano lang yung kaya mo. Huwag mo obligayin yung sarili mo. Baka ipangutang mo pa eh. Diyos ko po, eh, ikaw rin magsasuffer. Tama. Yan, okay, tama. Yun, tama. Yun. Tama. Ah, pero sa isang banda, hmm. Pero minsan, baka naman, pwedeng gum- gumastos ka na rin minsan. Alam mo, ang pinakamaganda yung panregalo mo doon, hilayan mo yung kabayo sa bahay. <laughs> pasipa mo, pasipa mo. Regalo no? nga pala kasi gusto ng gate. Oh, Palakpakan po ako. Palakpakan naman! Ito yung ting! salamat. yung Ito ting. yung ting! Mang LA! The number one. May, may bebenta ka sa akin. Tapos na eh. Tapos na. <laughs> The number one singer in the Philippines, Mito! Ito yung ting! Bye, Bong. I love you, Bong. Ah, eh, Kuya Mitoy, baka sakto kasi ito, hindi, sumama ka na sa Great Miss Pills, baka meron kang babatiin. Oo, Eh, sige. Great Miss Phil. Ayan, okay. Dito, ba't punta na tayo sa Great Miss Pills? Kay ano Jobert, ayun kay Jobert, pabati. Pabati naman po ang araw-araw po kaming nanonood ng sagot ka ni kay Jobert, Anton James Regala. Batiin mo yung mga gusto mong batiin. Oh, batiin mo yung mga gusto mong batiin. Ay, binabati ko yung mga lahat na nanonood ng itong palabas sagot na to. Sagot ka ni kay Sagot ka ni Kuya Jobert. Dahil kung mga uh, ah, suliranin kayo, manood kayo dito para lumubha. Para Ayan. lumubha. <laughs> yung mga taga Pangasinan. Mga taga Pangasinan, ay, ingat kayo sa tubig. Oo. Masyadong Oo. maraming tubig dyan sa atin. Yung mga nagkakailangan ng tubig, pumunta kayo sa amin. Ang dami. Oo, yan. Overflow. Bigyan niya kayo ng kabayo. <laughs> Ayan. Thank you, bro. Kuya, Thank you, thank you, Kuya Mitch. Ayan, and kay Jobert, lagi po kami nanonood sa inyo. Pati nga po, kapatid ko, tawang-tawa po siya. We love you po, Joel Wright. Okay. Oh, huwag kayong mangrarait ha. Pa-shoutout po sa mga kapatid ko at mga anak ko, si Mika, si Crystal at sa bunso ko si Shane. Idol po namin kayo, Selks at Adenip. Ayan! Maraming salamat, Mitoy, sa pagdalaw mo dito. Maraming maraming salamat. God bless you. Mitoy, Thank you. Mitoy Ding! Mitoy Ding! Palakpakan na rin ito! Thank you! Thank you, thank you. You're the best. Okay, thank you po. You're the best. Ayan, kay Jomar, paano sila makakapag-ask ng questions? I-like lang niyo yung Facebook page ng Sinimo, tapos makakita kayo ng post na katulad dito doon. At sa post na yun, i-comment ko yung mga tanong ninyo at sasagutin namin katulad na ginagawa namin dito at syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sini Mo. Tandaan ninyo lahat ng tanong niyo, kayang-kaya kong sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobert! Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.